Awit, Kabanata na po. Sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay, ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Isang bagong awit sa aki itinuro. Papuri sa Diyos ang awit ng puso. Matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong kay Yahweh tiwala at sa Diyos Diyos ay hindi dumadapa, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Yahweh, aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung pangahasan kong sabihin ang lahat, nangangamba akong may makalimutan. Ang mga pangalay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, handog na sinusunog at mga kaloob, hindi mo naisin upang salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay pandinig ko upang ikay dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Di ko inilihim, hindi ko sinarili pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Aking nalalamang di mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin, wagas mong pag-ibig at iyong katapatan, mag-iingat sa akin, magpakailan paman. Kay rami na nitong mga suliranin, na sa karamihay di kayang bilangin. Alipin na ako oh, ng pagkakasala na sa dami ako'y di na makakita. Higit pa ang dami sa buhok sa ulo, kaya nasira na pati ang loob ko. Nawa ay kalugdan na ako'y tulungan. Yahweh, ngayon na ako'y pakinggan. Nawa ang may hangad na ako'y patayin, bayaang malitot, ganap na talunin. Yaong nagagalak sa suliranin ko, hiyain mo sila't bayaang malito. Silang nangungutya sa aki bayaang manlumo ng labis nang di magtagumpay. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay bayaang sabihing, Si Yahweh ay dakila nang nangaghahangad, maligtas na kusa. Ako may mahirap at maraming kailangan, subalit hindi mo kinalilimutan. Ikaw ang tulong ko at tagapagligtas, Yahweh, aking Diyos, huwag ka nang magtagal.